отдавнашен колега, приятел, а даже според някой роднина. Но не е, да, отричаме до последно. Братовче. Да, даже далечни, за кумове а, както виждам, тази вечер чупим световния рекорд на посещаемост. така че явно темата, която Мишо иска да ни представи тази вечер, резултат от един тяхен изследователски проект предизвиква явно много голям, голям интерес и голямо внимание. Не случайно вече го гледахме няколко пъти по телевизията и даже моят син отиде и на екрана. Да, беше много така впечатлен, че вижда познати лица по екрана. Ще започнем, доколкото разбрах, с едно кратко видео, което е от Мишо ще каже от кога и от къде. Сега, ами да обясна най-напред. всъщност, може би е редно първо да благодаря на а, моите приятели а, Нели Гоева и а, Петър Миланов, които са всъщност фундацията Димитър Гоев Нова генерация, която всъщност е собственик на записа, който ще видим след малко с глас. И след това така сме говорили с тях да върви като фон. Това са всъщност ленти, които са снимани през 80-те години, така пиратски, не съвсем легални, заради това и не с много добро качество. Най-напред това, което ще ви покажем всъщност, е част от едно проучване на Института за изследване на младеща, които бяха натоварени, така да се каже, чисто служебно и административно с... Към ЦК на ДКМС. Към ЦК на ДКМС, да. А, които бяха натоварени с проучването на младежките субкултури. Тук е всъщност това е пред и около Кравай. А, и доколкото виждам, всъщност така главно е обхванат New Wave, така най-късната вълна на, на субкултурите. Така че аз предлагам първо да видим 10 на минути от това филмче. Те са интервюрани от една тогава аспирантка в Института за изследване на младеща, Соня Лангова, която може би някои от вас познават в друго качество, като, след това като чиновничка в Комитета за младеща. Така, общо взето, замисълът на тези проучвания беше да се партията и комсомолът така държат ръката си на пулса на младеща и да моделират политиката си съобразно тези млади хора, ако искате да види малка част и след това ще върви като... Купон ни дигаме, всички съм културно си ставаше, нали, нямаше просто ти там чупаници, избиваници и още. Тоест това се появява нещо като място, от което се тръгва за купон. По принцип би това е и, и стоят тук и <clears throat> чакат да минат колко се може повече техни познати, за да могат след това да казват, виждате ли, аз бях на кръвай, аз съм <clears throat> еди какъв си, защото ходя на кръвай. Най-вече не там казвам, че слушам New Wave. Аз всъщност не слушам вече New Wave, но все пак кажете ти си Wave, мен ме фаща срам, защото като знае каква е представата вече на останалите с New Wave, защо, защо продадете и ти се вие предполагам, нали, толкова обичате да съдички. Не че не почвате. Ами тази мишки може би поне част от тази книжки имат някакъв смисъл сега. Аз не знам, аз мисля, че ако аз може да чека да речаме американски съветка, е? да. това ще бъде просто връзка, ще бъде свързано с тази преговори и така нататък. Ние самото ми течение, мирно течение, ние се борим за мир също даже прозвучило, може би, и за тази нещастта с прически излизават от може би с... Е, излизават контакт вас е, също направата. Ние сме по-различни, искам да бъда по-различни. Не само вътрешно, но и външно. Не случайно, аз лично не знам защо се носят думички е, на Горбачов. Може би много хора са привърженици на перестройката, но за значките на Ленин Миналата година направихме една анкета на крава и се оказа, че само един човек знае. Но тази година сме правили анкета. Някои повече носят значки, защото е, според тях, когато видят на лайфа, според тях лайфа е с черно сако, с късо подстригната е на коса, с значката на Лени на базата му и вали, вали се елементите в колкото. от един наш общ проект с моя колега и приятел Ван Гюзелев за младежките субкултури на 70-те и 80-те години. Това е проект всъщност към университетския комплекс по хуманитаристика Alma Mater. И изложбата, която преди две седмици организирахме и която още тези, които не са видяли, могат да я видят е в изложбената зала на университета, всъщност е част от този проект. Сега, на, на този етап аз мога да представя някои така, съвсем предварителни резултати от нашата работа. Затова моля за извинение на тези колеги, които са така, по-навътре в темата и резултатите ще им се сторят много-много предварителни. Но всъщност ние е, ще продължим нашата работа, вероятно и тази и година. В резултат на това трябва да се появи е, някакво монографично изследване. Е, така, както го бяхме замислили нашето изследване, то е в жанра на историческата антропология, т.е. изследване на младежките субкултури на 70-те години в България, с, от една страна с методите на класическата историческа наука, т.е. работа в архиви с документи, от друга страна чисто теренна работа с хора, които принадлежаха в миналото към различни субкултурни течения и които ние читаме, че именно сега е момента тази така, нова мемуарна вълна, която се събуди която получи огромен импулс през интернет, да бъде събрана по някакъв начин и каталогизирана, да го кажа. Всъщност в процеса на работата ни се оказа, че работата може да бъде по-скоро антропологическа, отколкото историческа, затова защото и всъщност с това ще започна с някои предварителни бележки за това, защото показва се, че има доста малко така отлагане на документи в институциите, които нас ни интересуват. На първо място това е архива на този комитет, институт за изследване на младеща към ЦК на ДКМС. Неговият е, дългогодишен директор е, Петър Емил Митев е, отдавна твърди, че архива на този институт е изчезнал. Всъщност не е точно така. Има част от архива. Но вероятно той има предвид чисто емпиричните данни от проучванията, които те са правили. Но така или иначе, във всеки случай, голяма част от това, което институтът е събирал, Предстои да видим може ли да стигнем до него или не. Другият основен документален масив, това са всъщност документите на бившата държавна сигурност, съхранявани сега в комисията по досиетата. Там също доста сериозно беше прочистено. Специално тези литърни дела, които се отнасят до местата, на които през 80-те години се събираха различните субкултурни течения. Кравая, който виждате тук, попа, стената, дупката, в Пловдив античния театър, Прозела и така нататък, всъщност ги няма. Самите литерни дела са така унищожени. Всъщност за незапознатите под литерно дело се разбира просто тематично събиране на офицери, които работят по други случаи, по други казуси, но макар и косвено нещо се споменава в тази връзка и всичко това образува един такъв доста нехомогенен масив от документи, обособен като литър модел. така, в по-голяма степен на запазеност, разбира се, това са документите на идеологически отдел на ЦК, който а, така всъщност наблюдаваше комсомола и който на който ресорно така беше възложена тази дейност. Но, пак казвам, има доста сериозни празнини в документалната база и вероятно това ще създаде и в бъдеще една диспропорция в едно евентуално изследване. Що се отнася до така, устните извори, до интервютата, аз съм, всъщност двамата с Боян мога да го кажа, сме така задължени преди всичко на колегите от фундацията Димитър Боев Нова генерация, които ни помогнаха и ни срещнаха с част от тези хора и те първа предстои да работим. Разбира се, много симпатични, чаровни респонденти бяха групата Нови цветя. Това е, минава за първата българска път от Дил и е, други хора, които е, всъщност, е, доколкото разбирам, нашата изложба е, така провокира да започнат да е, произвеждат е, спомени в интернет. Сега виждам, че в тези фейсбук групи, които са групата Крава и Новице, тя Старите кучета, което е всъщност на старите хипари групите, върви едно такова е, производство на спомени. И надяваме се това нещо да продължи, да можем да го използваме като е, градива в е, нашата работа. Другият така, методологически проблем, който стои пред едно такова изследване, е свързан с самата дефиниция. Окара се, че тя е проблемна, твърде проблемна и е, с е, поне социологическата литература, която е, прерових до този момент, не казва еднозначно кое е субкултура, кое е контракултура, кое е underground. И в, и в науката, и в популярната книжнина има така пълно смесване в тези неща. Това, в което обаче сме сигурни, е, че в българския случай, значи обикновено социологията прави такова разграничение между, известно разграничение между, все пак между субкултура и контракултура, но в българския случай, особено в доперестроечния вариант, ние приемаме всъщност, че всяка субкултура е вид контракултура. Сега, няколко от така базисните дефиниции всъщност това. Е, Най-много са на тази американска социологическа школа, която е, всъщност работи от десетилетия е, по тези проблеми. На Майка Лърнер е термина контракултура. Така както е прият сега, както аз го разбирам, се отнася до нормите и правилата на поведение, до някои нови явления, като комуни и рок фестивали, до убеждения и художествени традиции, които се сливат в едно, за да се противопоставят на културните шаблони на официалната култура. Друг един Филип Слейтър казва, че доминиращата официалната култура предпочита правото на собственост пред правото на личността, дава предимство на изискванията на техниката вместо на човешките потребности, на конкуренцията вместо на сътрудничеството, на външните социални норми вместо на самоосъществяването на личността и така един ценностен подход на Милтън Инджер, който също е един от водещите социолози на, на субкултурите, определя контракултурата, когато група от хора започне да отхвърля главните ценности на своето общество и се опитва да ги замени с альтернативна мрежа от ценности, много от които са напълно противоположни на отхвърляне. Сега, Другия, другият проблем е свързан с отношенията между култура, разбираме в случая официозна и, и субкултура. А, Руската социологическа школа, Соколов а, така твърди, че отношенията между културата и субкултурите могат да се определят чрез механизъм, приравняващ културата към съвкупността от всички ментални структури, придобити, ако не от всички членове, то поне от голяма част от членовете на изследваното общество. Следствие от тази постановка е допускането, че субкултурите представляват възможните избори, които групи и или индивиди правят от общото цяло. Раждането на една субкултура се, случва поради факта, че нещо се променя в представите на участниците в нея за социалния свят. Съществуването на субгрупите е неизбежно следствие от културната дезинтеграция. Ситуация, в която всеки може относително свободно да избира между множество варианти за правила за мислене и поведение. А, сега, разбира се, е, целият този теоретичен багаж, е, най-вече на американската социология по отношение на субкултурите, е частично използваем е, към българския случай, където всъщност е, субкултурите възникват и се развиват в една е, съвсем различна политическа и идеологическа рамка. Е, заради това към българския случай на нали, мен ми се струва, че наред с тези дефиниции, които приемам по принцип, е редно да добавим това, което Мери Дъглас, една американска антроположка, която се занимава с антропология всъщност на институциите, дефинира като латентни групи колкото по-прости и изолирани са социалните единици, толкова по-проста и по-фрагментирана обществената памет. Толкова по-малко жалони и по-малко нива нагоре ще има към началото на времето. Колкото повече социалната организация е латентна група, толкова повече нейните членове ще призовават за помощ истории на гонения и съпротива. Конкурентното общество чества героите си, иерархията чества патриарсите си, а сектата своите мъченици. Латентни групи са тези, които проявяват съществуването си само спорадично. Дъглас обаче посочва, че такива групи често не само оцеляват, но и създават и поддържат някакви общи културни постижения. Тоест, когато говорим за ранната история всъщност на младежката контркултура, с известна, може би, това отношение, което Дъглас прави за латентните групи, повече се съотнася към българския случай. А, сега, защо всъщност съсредоточихме вниманието си върху 70-те и 80-те години? А, на първо място, това е така аксиоматично вече в социалните науки, че е, действително 68 година с нейните последици в целия свят е, така, един фактор, който без съмнение обръща представите за социалния ред е, и от двете страни на желязната завеса. Разбира се, нещата са много различни и ако а, е, така прашката пролет а, всъщност е а, опит на най-вече на интелигенцията, но активно подпомогната от средните слоеве в чехословашкото общество да отхвърлят комунистическия режим или поне в неговата най-ретроградна форма, то всъщност 68 година, особено в Париж, май-юни, събитията, но и в Съединените щати, представлява по-скоро опит на тази нова левица, която израства в следващото поколение за някакъв бунт в този смисъл е доста трудно да сложим под един знаменател събитията в Чехословакия и Полша, да кажем, от сам желязната завеса и всичко това, което се случва на Запад. Факта е обаче, че чисто генерационно 1968 година изправя обществата пред една нова социална реалност, която всъщност преобръща представата за е, социален и политически ред и която освобождава огромни пространства, в които именно е, социални пространства, в които се наместват е, субкултури. Сега, всъщност, струва ми се важно Приоткриваме всъщност на нашата изложба колегата Кьосев държа една реч. След нея получих и коментари в, в интернет, в които се препраща към по-ранни феномени на субкултурите. Значи ние не мислим, че те възникват и се раждат след 68 година. Но след 68 година те така да се каже, придобиват облик, който ги превръща в социален феномен. и е важно да се разбере, че всъщност контракултурата в България се, прена, се привнася, така да се каже, нееднократно. Че това не е един завършен акт. Нещо повече, това е един непрекъснато действащ процес. Не може да се отговори на въпроса кога това е станало за първи път, тъй като това е продължителен процес, развивал се едновременно в множество точки. сега, когато говорим за историческия бекграунд на всичко това в България, трябва да изходим, може би, от субкултурата МОЦ, която на Запад всъщност още съществува във времето на Втората световна война и най-вече във Франция, свързана с музиката на Америка и елегантния стил на, на обличане. Сега пропуснах да, да така отбележа, че все пак към дефиницията за субкултура трябва да, да добавим не само музиката. Музиката става важна именно след 68 година като структура определяща за е, формирането на една младежка субкултура. Но тук говорим и за мода, тук говорим и за облекло, говорим за стил и начин на живот. И това, което в социологията се нарича е, трансгресивен начин на е, поведение, различаващ се от е, мейнстрима в е, съответното общество. А, така че е, да се върна към модовете, така наречените модове в България, всъщност техния начин на живот, е, това, което те внушават, е, е, така е усмивано и окарикатурявано още през войната, т.е. преди 9 септември, до толкова доколкото те подражават на западните демокрации. И най-вече, тъй като това е култура на младите парижани по време на Втората световна война, когато Франция е окупирана, които е, всъщност популяризират музиката, модата, поведенческите модели на младите хора от западните демокрации. Е, това на френски е, наричат зези или зазу, което в български с лошо, лошо разбрано е разбрано като зози. И другите, това са свингите под течението в джаза, така че зозите и свингите е, всъщност не трябва да се разбират като мъжка и женска форма на едно и също. както е останало всъщност е, в български язик. А като е, форма на подражателство и форма на чуждопоклонничество на западните демокрации. Именно в този контекст то е останало и е остро бичувано от комунистическия режим още в ранните години на неговото възникване. И е, така, зозите и свингите се превръщат в е, един стереотип на е, чуждопоклонника, на подражателя на западната демокрация, на странно изглеждащия субект, който във всички случаи е, така изглежда идейно и политически неустойчив елемент, е, податлив на идеологическата диверсия. Е, сега, част от изследователите на Моца обръщат внимание на неговото проявление в Съветския съюз чрез така наречените стиляри. До този момент това, което всъщност и моят приятел Робърт Леви пише, него го няма, той е всъщност един от също от организаторите на нашата изложба, но всъщност неговите изследвания са преди всичко върху хипарската е, субкултура, е, но и той и Евгений Дайнов е, така препращат към стилягите като директна земка от Моца. Не съм съвсем сигурен в това. Освен това, те ги ситуират и доста късно Съветския съюз. Всъщност в Русия изследването така по-напредна на, на тези групи но стилягите всъщност се появяват още в късния Сталин, още в самото начало на, на 50-те години. Свързани са преди всичко с така, стилен начин на обличане, такива каквито условията в Съветския съюз позволяват, разбира се, по това време. Но всъщност обединяват, така да се каже, представители на висшата комунистическа номенклатура. В този смисъл директното превеждане на стилягите като съветски вариант на моца за мен е в известен смисъл проблема нещо. Сега, разбира се, що се отнася до българския контекст, тук принасянето така да се каже, скачването на онези идейни, модни и всякакви други течения, които проистичат от а, знаковата 68 година в, а, в Европа и в а, Америка, а, минава през а, международен фестивал на, на младежта и студентите, на който София домакин всъщност през а, лятото на 68 година. А, по принцип тези фестивали на младеща и студентите са замислени като фестивали на лявата младеж. Те са спонсорирани, така да се каже, от комунистическите страни официално и на тях се дава предимство на леви групи от Западна Европа и Съединените щати, които да не късат връзка с съветския блок. Особено в контекста на нали, възхода на малоизма в световната левица. В този смисъл такава е и, такова е и очакването на този фестивал. Нали, да дойдат млади хора, които са левичари, комунисти и е, които във всеки случай, ако не симпатизират, то не са отрицателно настроени към съветския вариант на, на комунизма. Един мой респондент тогава Комсомолски, след това партиен активист, който е така бил натоварен с, в инициативния комитет на този младежки фестивал. Сега всъщност го слушва в Македонския научен институт, вече на старини. Много експресивно така ми обясни, че първо инструкцията е била тия хора да, да бъдат е, обградени с е, внимание, с е, топлота, с всичко това, което така, активистите на Комсомола по това време са били в състояние да им дадат. Обаче каза, когато пристигнаха тия рошеви, чорлави, въжливи, развлечени хора, тогава дойде нова инструкция – изолирайте ги. Разказвам това, защото ми се струва, че е доста важно за сблъсъка най-напред на представите на, заляво всъщност в България, който се осъществява през 68 година и който действително води до един обрат. знаете, че всъщност на Запад и най-вече в Америка битническото, след това екипарското движение е по-рано. То тръгва нали, още от 50-те години, нали, най-вече Керлак с неговия роман по пътя, така да се каже, се припознава като идеолог поезията на Гинсбърг и така нататък. В този смисъл, принасянето внасянето на битничеството и на хипарията на българска почва става доста по-късно. В документите на Държавна сигурност съществуват не съвсем категорични е, така, е, заключения, че именно покрай този фестивал на младеща и студентите е, всъщност проликва и Дрогов. Е, сега, естествено, известно е, че е, всъщност за е, определени прослойки в отделни случаи още в междувоенния период ако има това нещо. Но факт е, че покрай фестивала на младеща и студентите, разбира се, в много ограничен мащаб това се превръща и в български проблеми, най-вече в така, проблем на, на службите. Но смесването между хипарията и наркоманията, което обикновено в партийните документи се прави, също и в документите на държавна сигурност, не е коректно тъй като факт е, че двете групи така поддържат общо взето топли отношения, тази субкултурна среда, за която говорим като особено важна, без съмнение съществува, но общо взето това е част от стереотипизацията на тези хора като враждебни на социалистическия начин на живот елемент. Разбира се, когато говорим за тези ранни проявления от края на 60-те и началото на 70-те години, трябва да се каже, че това, което се привнася на българска почва, то е лишено вече от мистиката на будизма и така кипитата, които тук се преживяват като, така да се каже, еквивалент на своите западни връзници, нямат тази възможност да поемат по-нататък към Катманду. Така, последната точка на техните възможности на Юго-Исток свършва Велко. сега, един а, друг такъв а, проблем е с въобще импорта на на тези ценности на изтока в българската субкултурна среда и по-точно с появата на, така нареченото Кришна съзнание. Един, едно проучване всъщност на споменатия вече Институт за младеща от 1984 година сочи, че по това време има самоопределили се официално към 60 човека като такива, т.е. те го дефинират също като субкултурна група. Сега, разбира се, трябва да се има предвид, че е, проникването на е, влиянието на изтока, на е, източния мистицизъм и езотерика е, върви и на второ политическо ниво през Людмила Жикова и нейния кръг. Моето впечатление обаче е, че между, а, между тези два кръга на това младежко субкултурно ниво за тия 60 човека, за които говорим. Е, сега, разбира се, тези цифри са занижени, както и всички останали за, за привържениците на отделните групи, тъй като а, съгласете се, че имаше проблем с, с самоидентификацията на редица хора именно като, като такива. Но факта, че а, все пак една част са се идентифицирали като такива, показва, че броят им вероятно е може би кой е по-голям, и, и че обективно съществува такъв кръг от хора. Мисълта ми беше друго, че а, между това елитарно ниво, на което а, върви Агни йогата или живата етика в нейния Рерихов вариант, а, и а, това младежко субкултурно ниво, а, на което а, върви Кришна съзнание, няма осмоз. Един мой респондент, сега работещ в системата на държавните архиви, но не е председател. Да, не, е инициалите си. който твърдеше, че като студент е потънал в тази среда, обясняваше как заедно с жена му така, четели такава литература, Блаватска, е, Рьорих, е, Сведенборг и така нататък. Е, след което му, му е направен обиск, викат го тук в Софийско градско управление и му конфискува там, подписва се под протокол за конфискуване на цялата тази литература. Сега на неговия въпрос, ма нали другарката Живкова и тя се интересува от тия неща, твърди, че отговорът е бил ти стани като другарката Живкова, па ще ги върна. Е, казвам това, за да очертая все пак е, различните субкултури. Тук говорим нали, за андерграунда, който трябва много ясно да бъде разграничен от е, така висше политически актив, който ако не е, беше съпричастен, то по някакъв начин е, се стараеше да, е, да изглежда, че се интересува от тези неща. Другата такава ранна група, това, е, това са, разбира се, панкари. Сега, пропуснах, разбира се, да кажа, че всъщност, когато говорим за хипарите и битниците, в, на Запад и особено в Съединените щати съществува ясно разграничение между тези групи. Моето впечатление е, че на българска почва такова няма. По-скоро това, което в България се принася като заемка, така да се каже, прилича на битничеството, но официално се нарича хипария. Виждате, че одомашняването на така местния, местния миметичен образец върви по, по тази линия на, и на приспособяване на наименованието, защото хипи е единствено число и хипита би трябвало да бъде множествено число. Суфикса ар всъщност препраща към едно одомашняване на, на феномена което и по-късно така ще се опитам да проследа и през July Morning. Другото относително ранно течение, но вече така хронологически по-късно от, от хипарията, това е пърка. Възникваш като тотално отрицание най-напред на, на хипи субкултурата, след това и разбира се на съществуващият е, политически и социален ред. И най-вече в музиката тук акцента е не точно върху звучението, по-скоро върху текста, по-скоро върху посланията. Затова и девизът на хипарите, който иска свири. Сега какво свират, това вече е друг въпрос, но пак казвам, че тук музиката без съмнение е, така да се каже, има важна роля, но, но текста може би е равнотежестен на, на всичко това. Е, сега, е, всъщност изследователите на пън културата така акцентират върху възникването на върху нейната поява и развитие върху така наречената морална паника на западната младеж е, от липсата на перспектива и от е, липсата на, на социална и политическа альтернатива. Е, разбира се, ако терминът морална паника, така да се каже, е адекватен за, най-вече за американския случай, но в българския случай пънка се появява в условията на, бих казал, идеологическа паника от е, така, изпускането на е, контрола върху младеща и от е, създаването на тази среда, която режимът определя общо и по-абстрактно с е, така, термина идеологическа диверсия. На това ще се е, върна отделно. Е, сега аз споменах тук, че е, всъщност е, имах контакти с е, групата Нови цветя, една, едни изключително оригинални хора вече на средна възраст. Тук важно е да се каже, че все пак в това е концерта Борисов. Летните че все пак в условията на херметичност на системата, всъщност новите цветя възникват чрез контактите, чрез кръгаличните събори и контактите с, с югославския пънк. И това е важно, все пак оказа се, че такива групи възникват и в Перник, отново покрай те кръгаличните събори. Въобще интересно е, че в Западна България, така да се каже, именно през където идеологическия филтър през Югославия, така да се каже, е не толкова плътен, дава възможност за принасянето на, на такива плочи, на, на продукти въобще, които е, захранват е, възникването на тази е, субкултурна среда. И е, Разбира се, в, а, така, а, в българския вариант вече към 80-те години а, се появява метала, хеви метала. Нали, исторически знаете, че това възниква доста по-рано, в края на 60-те години. В песента на Степния вълк борното била, се появява текста тежък метален грим, директно за от една поема на Бароус, Колият обяд. И всъщност първоначално стилът е смес от психиделия и късен хипарски стил. Нали, Лед Цепелин и Блек Сават, така да се каже, бяха идолите на, на това ново течение, но в края на 80-те години това се примеси на българска почва чрез е, Тропил най-вече, е така е една доста оригинална група. Сигурно тук колегите ще кажат и повече. Е, и другата, другата група, това е на рокерите. Тя е всъщност, може би, най-консистентната група, която още през 70-те години всъщност възниква и която така да се каже, намира образци в така един роман, всъщност документален, Ангелите на Ада, филми като Дивият с Марлон Брандо и Волният ездач. Всъщност, при тях ценностният акцент е върху нещата традиционно считани за ниски и наредни. Традиционно в антропологията тя се определя като маскулинна група, така група на мъжете, но това не е съвсем верно, тъй като знаете, че е, и още тогава всъщност имаше и изключително доста по-малко, но имаше все пак и жени роби. Е, сега, е, разбира се, това, което е, е характерно за всички тези субкултури и е свързано с е, тяхното разпознаване, макар и между тях да съществуват конфликти, избивания, сблъсъци и така нататък, това е зоната на контакт между двете реалности, между социалната и знаковата реалност. Така че при анализа на това нещо, така аз бих препратил към Виктор Търнар и към неговото изследване върху ритуалния процес всъщност където той акцентира върху дискретните белези на другост при взаимното разпознаване на членовете на тези субкултури. Да кажем, при рокерите това е нашивката с надпис 1%. когато се зарових откъде, откъде идва всичко това, всъщност се оказа, че това е едно така легендарно сбиване между рокери в Съединените щати, след което така, председателят на асоциацията дава официално изявление, че всъщност неговите членове 99% действат в рамките на закона. И това е причината всички рокери да носят тази нашивка с надпис 1%. Разбира се, при хипарите това е така наречената миротворка, знаете, този символ, който е свързан с антивоенното движение от Афганистан или с нали, прибитниците с тези маниста и... Прави любов. Прави любов. Прави любов, да. при битниците това са пъстрите маниста, които а, така препращат към екзотиката на изток и така нататък. А, от Виктор Търнър можем да вземем и всъщност той е по-старо в антропологията това е през е, Ван Женеп, е, който разглежда всяка социална общност, е, така, ритуалите на преход в, във всяка социална общност и той очертава три зони на преход. Фаза на атомизация или на разделение на общността, на лиминалност, т.е. на граничност и на нова агрегация. И тези е, три фази, които е, така Търна, награждайки върху Женеп, е, всъщност се развива, е, могат да се видят е, много ясно и отчетливо в, в, е, в българския случай. Сега, как реагира режима на субкултури? Говорихме за идеологическата паника от е, така рошевите и чорлеви е, хипари, които се появяват и, и след това и продължават да се появяват отивайки на, на изток. Е, в началото на 70-те години, през 73-та година, секретарята на ЦК на БКП взема решение за разобличаване подражателството на упадъчната буржуазна мода и морал. В резултат на решението се провежда съвместно заседание на секретарията на ЦК на ВКМС и ръководството на МВР, озаглавено за подобряване дейността срещу идеологическата диверсия на противника, вражеските и антиобществени прояви сред младеща и децата. В една от точките на решението се казва Системно и диференцирано да се изследва психологическата характеристика на различните слоеве от младеща работническа, селска, студентска, средношколска, младата интелигенция и други, и отношението и към капиталистическата действителност, западната радиопропаганда, литература, опадъчна музика, модата и други. За целта да се използват научни работници, специалисти, научно-изследователски центрове и институти. Получената информация своевременно да се анализира за предприемане на конкретни съвместни действия. Да се предложи на Центъра за социологически изследвания на младеща, това е всъщност звеното, което след това от 1974 година започва да се нарича Институт за младеща, да организира и проведе проучване за причините и факторите, водещи до извършване на най-характерните и с висока степен на обществена опасност вражески антиобществени прояви на младеща. Резултатите от изследването да се обсъдят от секретарията на ЦК на ДКМС и МВР, като на тази основа допълнително се приемат необходимите решения и мерки. Всъщност, през цялото време в тази документация, която е доста еднотипна, се говори за идеологическа диверсия и така беше проблем за мен все пак да стигна до някаква дефиниция. какво точно представлява идеологическата диверсия? това, до което стигнах е всъщност един документ на КГБ, преведен за нуждите на българската държавна сигурност а, с резолюция да се използва като отправен документ. в него се казва, посредством популяризирането на така наречената дива музика, поп-музика и други, се цели пряко разлагащо психологическо действие върху нашата младеж, разрушаване на нейния естетически вкус, възбуждане у нея на първични емоции и инстинкти, насочването и към проблеми чужди на нашата действителност, превръщането и в фанатизиран поклонник на западния стил и начин на живот. След това следва едно описание на видовете е, идеологическа диверсия е, и е, така, това, което се отнася към нашия случай, е, е определено като предметно фетишна агитация. Една от най-разпространените ефективни форми на вражеска пропаганда и агитация е предметно фетишна повечето случаи тя не е свързана пряко с някакъв политически замисъл и носи, ако може така да се каже, скрит пропаганден заряд. Това са най-различни, добре изработени и оформени вещи, сувенири, фирмени знаци, емблеми, значки, кръчета, медальони и прочие, които проникват от нас като подаръци, рекламни мостри и прочие, било по пътя на международния почтенски обмен, било чрез туристи, търговци български граждани по капиталистически страни. Тези предмети най-лесно въздействат върху широки кръгове от населението, предават се от ръка на ръка и разпространението им трудно подлежи на контрол. Предметно-фетишната форма на пропаганда и агитация има две основни предимства пред всички останали. Първо, нейният веществен характер. Второ, общодостъпността и която не изисква обектите на въздействие да имат специална подготовка, за да я разберат. За разлика, например, от антикомунистическата пропаганда, осъществявана чрез философски, социологични и други теории. Е, всъщност, разрастването на този проблем с е, контрола на младеща, идеологически контрол върху младеща, е, така би ви така, прочел едно агентурно сведение отново, е, всъщност съобщена сводка на началника на ВКР е, за Трета армия от 75-та година, което показва вече проникването на това нещо и в армия. Военното контраразузнаване.